Psalm 2 Quare fremoverum gentes, et popli meditati sunt in ania. Asti reges terre, et principes convenerunt in unum arversum dominum, et adversum Christum eus. Dirumpamus pamus vincula eorum et proiciamus ad nobis jugum ipsorum, qui habitat in celis, iridebit eos, et dominus subsanabit eos. Tunc locueto ar eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Ego autem constitutus sum rex ab eos supersion montum sanctum eos predicans preceptum eos dominus dixit ad me filius meus est tu ego odie genuite postula ab me et ab gentes hereditatem tuam et possessionum tuam terminos terrae reges eos in verca feria et tamquam vas figuli confringes eos et nunc reges intelligite et qui iud iudicat isteram servite domino in timore et exultate ei cum tremore. Apre endite discipula, disciplina, ne quando irascato Dominus, et periatis Dei via justa. Cum exare exaceri ten breve, ira eos, beati omnis qui confidunt in eo.